вострая брама беларускі культурны кантэкст 20 стагоддзя аўтар праграмы Сергей дубавец культура не існуе ў вакууме у Вось пра што ўрэшце думаеш, спрабуючы ўявіць сабе іерархію культурных каштоўнасцяў і іхных стваральнікаў. Нездарма ж заўважана, што нават толькі гаварыць па-беларуску ужо палітыка. Усё ўвогуле самастойнае і беларускае, што робіцца для Беларусі, палітыка, не надта пажаданая ў краіне, якой вызначаная роля марыянеткі або буферу службовага прыдатку іншай дзяржавы. Вось чаму так шчыльна пераплятаецца беларускі культурны кантэкст з самай кантэкставай арганізацыяй два стагоддзя КГБ. Гэта ж на ім на КГБ ляжалі у ягоныя функцыі ўваходзілі ўсе нашы агульнанародныя любові і нянавісці савецкага і постсавецкага часу, у тым ліку і культурныя. Гэта ён фармаваў настрой і гэта без яго ніхто б не насмеліўся назваць кагосьці геніем, а кагосьці бяздарнасцю. На жаль, зусім мала пішуць у нас пра вызначальную ролю КГБ у культурным будаўніцтве. Нарэшце трэба згадаць і сацыяльныя сферы наўпрост падключаныя да таго, што мы называем культурай і дзе альтэрнатывай культуры становіцца бескультур'я але якраз гэтыя памежныя станы і сферы вельмі рэдка разглядаюцца навукоўцамі хоць наўпрост уплываюць на вартасць твораў і аўтарытэт іхных стваральнікаў Вось пра гэтыя памежныя станы культуры і пойдзе гутарка ў сённяшняй перадачы у не існуе ў вакууме. Магчыма, узнікае яна і недзе ў адной асобна ўзятай душы, але зараз жа пачынае шукаць выйсце ў быццам бы неўласцівы ёй свет. Найперш з'яўляецца вобраз краіны. Вы любуецеся краявідам і ў вас сам сабою складаецца верш. Пасля да вас прыходзяць сябры. Пачынаецца нацыянальнае пазнанне чалавека, прарыў у псіхалогію ваш калега кажа што лепш за ўсё кахацца по-беларуску памятаю такія размовы часта можна было пачуць на пачатку 80-х высвятляецца што родная мова прыдатная для абмеркавання самых розных тэмаў потым вы даведваецеся што нехта выкінуўся з вакна і пакінуў цыдулку на беларускай мове зноў вострае адчуванне памежнага стану Урэшце вы заўважаеце, што вашыя знаёмцы па-беларуску абмяркоўваюць кухонныя справы. Так у вобразе краіны ўзнікае фармуецца вобраз чалавека. Адпаведна пашыраецца кола тэмаў для роздуму і творчасці. Але і гэтага мала. І вам паступова пачынае малявацца вобраз дзяржавы, ствараюцца гурткі і суполкі, якія патрабуюць беларускай адукацыі. Нехта пачынае ў рускамоўным працоўным калектыве гаварыць толькі па-беларуску. З'яўляюцца прынцыпы. Праўда, вобраз дзяржавы ўсё ніяк не дамалёўваецца, бо атачаюць рускамоўныя мас-медыі, кіно, шыльды, вулічная гамана, выступы кіраўніцтва міліцыянту, які са сторонак аповесці гаворыць па-беларуску не верыш. У лепшым выпадку зноў адчуваеш памежны стан. Зайшоўшы ў кнігарню, вы бярэце з паліцыі падручнік судовай медыцыны, які стаіць паміж зборнікам вершаў і зборнікам драмы. Ён апынуўся там, бо ён таксама па-беларуску. Цікава было б прааналізаваць рэфлектарную сістэму крамніцы, якая яго туды паставіла. Але вось загадка, ваше ўласнае пачуццё, якое змусіла вас набыць менавіта гэтую кніжку. Ідучы з кнігарні, вы пачынаеце разумець, што падсведама імкнуліся дамаляваць вобраз дзяржавы, у якой не стае рэальных сур'ёзных атрыбутаў незалежнасці штосьці ў гэтым ёсць ад комплексу недарослаці. Наш сталы аўтар Зміцер Бартосік так і зрабіў. Набыў падручнік судовай медыцыны па-беларуску і паспрабаваў зразумець самога сябе. Навошта ён гэта зрабіў. Некалі ва ўзросце геніяльнасці я надумаўся быў скончыць жыццё самагубствам. Невядомая смерць падавалася больш цікавай за спазнанае жыццё спыняла толькі багацце выбару сродкаў. Я не ведаў, што лепш повеситься, атрутиться, утопиться, застрелиться, скинуться с шестого поверху об асфальт, задушиться газом, ти, например, кинуться под колы техника. Я навод ледь не пошел стреляться у пневматичный тир. Коли б тады, у пару своей стобленности житем, я набыл белорусскую книжку «Судовая медицина»,